بسم الله الرحمن الرحيم الباب الاول باب الاخلاص واحضار النيه في جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارزه والخفيه بنام خداوند بخشنده مهربان باب اول در مورد اخلاص و درست ساختن نیت در همه کردارها و گفتارهای پوشیده و پنهان و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة خداوند میفرماید و امر نشدند مگر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین اسلام پرستش کنند و از غیر دین حق روی گردانند و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را و این است دین درست لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم و میفرماید هرگز گوشت و خون این قربانی ها به خدا نمی رسد ولی این تقوای شماست که در پیشگاه خداوند به درجه قبول می رسد قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله و میفرماید بگو اگر پنهان کنید آنچه در دلهای شماست یا آشکارش نمایید خداوند آن را میداند وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العز بن ریاح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردزبه الجعفي البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه از امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت شده که گفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود همانا تمام کارها به نیت شخص بستگی دارد و هر کس نتیجه نیت خود را در میابد پس کسی که هجرت او به سوی خدا و رسول اوست ثواب هجرت به سوی خدا و رسولش را در میابد و کسی که هجرتش به سوی دنیا باشد به آن میرسد یا هجرت او برای ازدواج با زنی باشد پس هجرت او به سوی چیزی است که برای رسیدن به آن هجرت نموده است وعن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري از ام المؤمنين ام عبد الله عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لشکری برای تسلط بر کعبه می جنگد و چون به صحرایی رسد اول و آخرشان به زمین فرو برده می شوند عایشه رضی الله عنها گفت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتم ای رسول خدا چگونه همهشان به زمین فرو برده می شوند در حالی که در میانشان بازاریان و کسانی هستند که با ایشان نیستند آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود همهشان به زمین فرو برده شده ولی در آخرت بر طبق نیتهایشان برانگیخته می شوند. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجره من مكه لأنها صارت دار اسلام و از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هجرتی بعد از فتح مکه نیست ولی جهاد و نیت جهاد به حال خود باقی است و هرگاه به جهاد دعوت شدید آن را لبیک گفته بسوي آن بشتابید وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روايه الا شركوكم في الاجر رواه مسلم ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر از ابو عبد الله جابر بن عبد الله انصاری رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود ما در جنگی از جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شرکت داشتیم آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود همانا در مدینه مردانی هستند که شما مسیری را طی نکردید و در هیچ درهای سیر ننمودید مگر اینکه آنان با شما بودند بیماری آنها را از همراهی با شما باز داشته است و در روایتی آمده است مگر اینکه آنها در اجر با شما شریکند و امام بخاری رحمت الله علیه آن را از انس رضی الله عنه روایت نموده که فرمود ما از جنگ تبوک با پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشتیم آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود همانا در مدینه کسانی را ترک نمودیم که هیچ راه کوهستانی و هیچ دره ای را طی نکردیم مگر اینکه آنان با ما بودند و جز عذر آنها را چیزی از همراهی با ما باز نداشت وعن ابي يزيد معن بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنهم وهو وابوه وجده صحابيون قال كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنى رواه البخاري از ابو يزيد معن بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنهم که خود و پدر و پدر بزرگش همه صحابی بودند روایت شده که گفت پدرم یزید به منظور صدقه دادن چند دیناری را نزد شخصی در مسجد گذاشت تا آن را برای نیازمندی صدقه دهد سپس من آمده و آن مبلغ را گرفتم و نزد پدرم آوردم پدرم گفت به خدا من نخواستم که این برای تو داده شود و من به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده با پدرم در این مورد دعوا کردم و از او پیش پیامبر شکایت کردم آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ای یزید تو بر اساس نیت خیش اجر داده می شوی و تو ای معن صاحب پولی هستی که گرفته ای وعن ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهره ابن مالك بن مره بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه احد العشره المشهود لهم بالجنه رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ام مات بمكه متفق عليه از ابو اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم وی یکی از ده صحابه است که به بهشت بشارت داده شده اند روایت شده است که فرمود به دنبال بیماری سختی که در حجت الوداع به آن مبتلا شده بودم پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایادتم آمدند خدمتشان عرض کرده گفتم ای رسول خدا خود مشاهده می کنید که چقدر بیماری بر من فشار آورده و من مرد ثروتمندی هستم و بجز یک دختر وارثی ندارم آیا اجازه فرمایید که دو سوم مالم را صدقه دهم فرمود خیر گفتم نصف آن را چطور فرمود خیر گفتم یک سوم مالم را چطور فرمود بله یک سوم از مالت را صدقه بده یک سوم زیاد است یا فرمود هنگفت است همانا اگر تو ورثت را ثروتمند بگذاری بهتر از آن است که آنها را فقیر و نیازمند ترک کنیم که دستشان به سوی مردم دراز باشد تو هیچ انفاقی به منظور رضای الهی انجام نمی دهی مگر اینکه ثواب آن را در میابی حتی لقمه ای را که در دهان همسرت میگذاری گفت عرض کردم یا رسول الله آیا در حالی که دوستانم هجرت کرده اند من در مکه میمانم یا چطور فرمود که تو بعد از هجرت ایشان نمیمانی و هیچ عملی انجام نمیدهی تا رضای الهی را دریابی مگر اینکه بر مقام و منزلتت افزوده می شود و شاید تو زنده بمانی تا برخی از تو نفع برند و برخی دیگر یعنی کفار از تو زیان ببینند و سپس فرمود خدایا هجرت اصحابم را قبول بفرما و آنان را به گذشتهشان باز مگردان ولی بیچاره سعد ابن خوله است گویی پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره او اظهار اندوه می نمایند زیرا او در مکه وفات یافته بود وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم از ابو هریره الرحمن ابن سخر رضی الله عنه روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود همانا خداوند به بدنها و چهره های شما نمی نگرد بلکه به دلها و اعمال شما می نگرد وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه از ابو موسى عبد الله بن قيس اشعري رضي الله عنه روایت شده است که گفت از آن حضرت صلی الله علیه و سلم در مورد مردی پرسش به عمل آمد که برای اظهار شجاعت و دلیری یا روی عصبیت قومی و یا به خاطر ریا میرزمد که کدام یک از اینها در راه خداست آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود آنکه به خاطر اعلای نام و دین خدا بجنگد آن در راه خداست وعن ابي بكره نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه از ابو بکره نفی ابن حارس سقفی رضی الله عنه روایت شده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دو مسلمان با شمشیرهایشان در برابر هم قرار بگیرند قاتل و مقتول هر دو در آتشند گفتم ای رسول خدا قاتل که معلوم است مقتول چه گناهی دارد آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند چون او نیز حریص بود که رقیبش را به قتل برساند وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه لم يخط خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاه ما كانت الصلاه هي التي تحبسه والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه از ابو هريره رضي الله عنه روايه شده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود نماز شخص در جماعت بیش از بیست و چند درجه بر نمازش در خانه و بازارش برتری دارد زیرا هرگاه یکی از شما درست و کامل وضوع بگیرد و سپس فقط به منظور ادای نماز به مسجد بیاید و هیچ امری جز نماز او را به سوی مسجد نراند هیچ قدمی نمیگذارد مگر اینکه در برابر آن یک درجه مقامش بالا می رود و یک گناهش کم می شود تا به مسجد برسد چون به مسجد درآید تا هنگامی که نماز مانع بیرون آمدنش شود گویی در نماز می باشد و اجر آن را می برد و فرشتگان مادامی که یکی از شما در جای نماز خواندنش نشسته باشد برای او دعا می کنند و میگویند خدایا بر وی رحمت بفرست خدایا او را بیامرز خدایا توبه اش را بپذیر تا لحظه ای که کسی را در آن اذیت نکرده باشد یا بیوزو نشود وعن ابي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده متفق عليه از ابو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنهما روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از پروردگارش جل جلاله روایت می کند که فرمود خداوند ها و بدی ها را نوشته و سپس آن را چنین بیان داشت کسی که قصد انجام عمل نیکی را بنماید و آن را انجام ندهد خداوند در نزد خیش برایش یک نیکی و حسنه کامل می نویسد و اگر قصد انجام آن را نموده و آن را عملی ساخت خداوند در نزد خیش ده حسنه تا هفتصد برابر و بیشتر از آن را برای او می نویسد و اگر شخصی قصد انجام عمل بدی را نمود و آن را عملی نساخت خداوند برایش از پیشگاه خود یک حسنه کامل می نویسد و هرگاه قصدش را نموده و آن را عملی ساخت خداوند آن را یک بدی برایش می نویسد وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثه نفر ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من الصخره الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فنابي بي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقظهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبيه يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الاخر اللهم انه كانت لي ابنه عم كانت احب الناس الي وفي روايه كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاردتها على نفسها فامتنعت مني حتى المت بها سنه من السنين فجاءتني فاعطيتها عشرين ومائه دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها وفي روايه فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله اد الي اجري فقلت كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون متفق عليه از ابو عبد عبد عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود از آن حضرت صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود قبل از شما سه تن بودند که به سفر رفتند و برای سپری کردن شب وارد قاری شدند ناگهان صخره بزرگی از کوه سرازیر گردید و آستانه قار بسته شد سپس آنان گفتند هیچ چیزی شما را از این صخره نجات نخواهد داد مگر اینکه خداوند را به کارهای شایسته و خالصانه خود بخوانیم و بدانها توسل کنیم مردی از میانشان گفت بار خدایا من پدر و مادری داشتم که پیر و کهنسال بودند و قبل از ایشان هیچ یک از اعضای خانواده و خدمتکارانم را سیراب نمی کردم روزی در جستجوی چراهگاه پرداخته به جای دوری رفتم و زمانی بازگشتم که آن دو به خواب رفته بودند من سهم شیرشان را دوشیدم و چون دیدم که آنها به خواب رفته اند روا ندانستم که آنها را از خواب بیدار کنم و یا یکی از اعضای خانواده و خدمتگزارانم را شیر بنوشانم من همچنان صبر کردم که آنها بیدار شوند و جام هم در دستم بود تا لحظه ای که صبح دمید در حالی که کودکانم در پیش پایم از گرسنگی داد و بیداد می کردند پس آنها از خواب بیدار شده و سهم شیر خود را نوشیدند خدایا اگر این کار را خالصانه برای تو کردم ما را از این مشکل نجات ده پس صخره کمی دور شد به گونه ای که از آن نمی توانستند بیرون بیایند دیگری گفت خدایا دختر عمویی داشتم که محبوب ترین مردم در نزدم بود و در روایتی آمده که من به بالاترین درجه ای که مردان زنان را دوست می دارند او را دوست می داشتم و خواستم با وی بستر شوم ولی او امتناع ورزید تا اینکه سالی فرا رسید که خشک سالی بود او خود نزدم آمد من به وی 120 دینار دادم که خود را در اختیارم بگذارد و او این کار را کرد چون بر وی تسلط یافتم و در روایتی آمده که چون در میان دو پایش نشستم گفت از خدا بترس و این مهر را کنایه از پرده بکارت است جز به حقش یعنی ازدواج شرعی مشکن من در حالی که او را از همه بیشتر دوست می داشتم از وی روی برگرداندم و از طلایی که به وی داده بودم هم گذشتم خدایا اگر این کار را فقط برای کسب خوشنودی تو انجام دادم ما را از این مشکل نجات ده صخره قدری آن سوتر رفت ولی آنها هنوز نمی توانستند بیرون بیایند سومی گفت خدایا من اده ای را عجیر کردم و مزدشان را هم دادم غیر از یک مرد که مزدش را گذاشت و رفت من مزدش را به تجارت انداختم که از آن سود زیادی حاصل شد و مال فراوانی به دست آمد و وی پس از مدتی نزدم آمد و گفت ای بنده خدا مزدم را بده من گفتم همه شترها گاوها گوسفندها و غلامهایی را که میبینی از مزد توست گفت ای بنده خدا مرا مورد تمسخر قرار مده گفتم من تو را مسخره نمی کنم آنگاه وی همه را گرفته و با خود برد و چیزی باقی نگذاشت خدایا اگر این کار را برای تو نموده ام ما را از این مشکل نجات ده آنگاه صخره از دم قار به کنار رفت و آنها از قار بیرون آمده و به راه افتادند